до поліційного комісаріату району Ларокет з питання, яке вас близько стосується. Як ви гадаєте, що він зробить? Бартікс не чекав моєї відповіді. Він мав рацію. Ми не могли гаяти час. Перша імовірність провадив він. Сюрло злякається і вирішить зникнути як Маргла. В цьому випадку ми його затримаємо, поки він не забіг далеко, бо, мабуть, не треба вам казати, що я маю намір встановити за ним серйозний нагляд. Заарештувавши сюрло, ми будемо змушені зробити спробу отримати від нього зізнання, як ви пропонували. Мені більше до вподоби інший шлях. А втім, думаю, цей перший варіант і не реалізується. Ну, а якщо Сюрло вирішить піти до комісаріату, а він сам нічого не вирішуватиме. На мою думку, отримавши виклик, він негайно піде по настанови, настанови свого хазяїна, розумієте? Так, так, так, я, я розумів. Сюрло, отримавши листа, занепокоїться і, розриваючись між бажанням утекти і страхом перед хазяїном таки вирішить попередити його. Втім, можливо, і не буде сумнівів. Він автоматично подасться по настанови. Автоматично. Бертрікс має рацію. Вбивця із Тополевого острова має бути неабиякою особистістю. Я намагався прогнати образ Лідії який спливав у моєму мозку образ підкореної, загіпнотизованої дівчини. Ну, в такому разі, провадив далі Бертвікс, моя справа зробити так, щоб жоден рух сюрло не лишився поза увагою. Я цим займусь. Насправді я вважаю, що по-людськи просто неможливо, щоб сюрло не зробив завтра вчинку чи знаку, який показав би нам, де ховається злочинець. Тоді вже ми маємо діяти так само швидко і рішуче, як той убивця. Телефон спортивного відділу задзвонив саме в ту мить, коли я спускався із бару, де щойно пообідав. Я впізнав голос П'єра Бертрікса. Він отримав листа з поштою пів на дванадцяту. Ну, ніякої видимої реакції. Ремонтує цистерну для дощової води біля свого дому. Як завжди, ходив пити аперитив у птілі до. Нікуди не дзвонив. А звідки ви знаєте, що він не дзвонив? На острові всього п'ять телефонів. І від сьогодні всі вони прослуховуються. Там зараз чатує наш чоловік. Ну то й що? Нічого. Чекаємо. Не відлучайтесь з редакції. Я триматиму вас у курсі справ. Бертрікс поклав трубку. Ходив пити аперитив до птілі до не дзвонив. А може йому і не треба було дзвонити? Я добре розумів, що тепер за всіма, з ким сюрло спілкувався, теж слідкуватимуть. Коли б тільки Лідія, ні, ні, це неможливо. Вранці, йдучи з дому, я нічого незвичного не помітив, ні незнайомців, які прогулювались островом, ні робітників, які б удавали, що лагодять кабель або трубу неподалік від будинку сюрло. Але ж факт лишався фактом, за сюрло слідкували. П'єр Бертвікс був знавцем своєї справи. Я мав таке враження, ніби бій почався. Його наказ не виходити з редакції бути готовим приїхати, щойно мене покличуть, як я зрозумів, Бертрікс теж не виходив зі свого агентства.